פרק כ"ז ביום ההוא יפקוד אדוני בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לוויתן נחש בריח ועל לוויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים. ביום ההוא כרם חמר ענו לה אני אדוני נוצרה לרגעים אשכנה פן יפקוד עליה לילה ויום את צורנה חמא אין לי, מי יתנני שמיר שיט במלחמה, אפשעה ובה אציתנה יחד. או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. הכמכת מכהו היכהו, אם כהרג הרוגיו הורג, בשש שאה בשלחה תריבנה, הגה ברוחו הקשה ביום קדים. לכן, בזאת יכופר עוון יעקב, וזה כל פרי הסיר חטאתו, ושומו כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות, לא יקומו אשרים וחמנים. כעיר בצורה בדד, נווה משולח ונעזב כמדבר, שם ירעה עגל ושם ירבץ וכילה סעיפיה. בבוש כצירה תישברנה, נשים באות מאירות אותה, כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו עושהו, ויוצרו לא יחוננו. והיה ביום ההוא, יחבוט אדוני משיבולת הנהר עד נחל מצרים, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים.